Daarna het die Heere aan Noach gesê, Gaan in die ark, jij in jou hele huisgezin, want jou het ek rechtvaardig bevind voor my aangezig in hierdie geslag. Van al die reindieren moet jy voor jou telkens sewe paar neem, die mannekie met sy wijfie, maar van die dieren wat niet rein is nie, twee, die mannekie met sy wijfie. Ook van die voels van die hemel telkens sewe paar, die mannekie met die wijfie, om die geslag in die lewe te houden op die hele aarde. Want oor nog zeven dagen zal ik laat reën op die aarde, 40 dagen en 40 nachten, en al die levende wezens wat ik gemaakt het, van die aarde verdelg. En Noach het gedoen net soos die Heere om beveel het. En Noach was 600 jaar uit toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noach en sy seens en sy vrou en die vrouwen van sy seens saam met hom het in die ark gegaan vanweer die waters van die vloed. Van die reindieren en van die dieren wat niet rein is niet, en van die voels en van alles wat op die aarde kruip, het daar twee twee na Noach in die ark gegaan, een mannetjie en een wijfie, soos God Noach beveel het. In die sewe daar kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noach, in die tweede maand, op die 17e dag van die maand, op diezelfde dag, is al die fonteinen van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopend en die stortreen was op die aarde 40 dagen en 40 nachten lang. Op daar diezelfde dag het Noach en Sim en Gam en Jafet, die seens van Noach, zowel als die vrouw van Noach en die drie vrouwen van sy seens saam met hulle in die ark gegaan. Hulle en al die wilde dieren volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die dieren wat op die aarde kruip, Volgens alle soorten en al die voels volgens alle soorten, voels van allerhande vieren van al die vlees waar een levensvlees in was, het twee twee na Noach in die ark gegaan. En die wat ingaan, het gegaan als mannetjie en wijfie van alle vlees soos God om beveel het. En die Heere het achterom toegesluit. En die vloed was veertig daal lang op die aarde, die waters het vermeerder en die ark opgeef, zodat dit opgereis het door die aarde. In die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwijl die ark op die waters drijven. In die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, zodat al die hoge bergen onder die ganse hemel bedek was. Vijftien elboe het die waters die oorhand gekry, zodat die bergen bedek was. In alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe, die voels en die vee en die wilde dieren en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mensen. Alles wat die asem van die levensgees in sy neesgate gehad het, alles wat op die droge grond was, het doodgegaan. So is dan al die levende wezens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende dieren en die voels van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. En net Noach het oorgeblij en wat bij hom in die ark was. In die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dagen lang.